Uh, hun blev så, uh, så glad, så berørt, at uh, hun begyndte at græde, og hun vaskede Jesus fødder med sine tårer. E enxugando-os com seus cabelos. Og hun tørrede det med sit hår. Ela tá, tá, está tão extasiada que ela pega um, um vaso de alabastro de nardo, um perfume caríssimo. Uh, hun var uh, så uh, berørt, at hun tog en, en meget stor og dyr krukke med, med olie e despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. Og hun Jesus øh, med den dyre olie, og quando det hele. Quando os apóstolos veem, veem isso, dizem: Mestre, repreenda-a, porque esse perfume é muito caro. Nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Uh, da, da disciplene nærmer sig, så, så sagde de til Jesus, Jesus, uh, du skal skille hende ud, hun må ikke gøre det, det er meget dyrt, vi kunne have solgt det og tjent penge til de fattige. Mas Jesus os repreende dizendo: Jesus uh, said, Não a repreendais, porque os pobres vós tereis sempre para os ajudar. Uh, Lehen gør de fattige, dem Mas a mim até quando estarei convosco? Men jeg, hvor længe vil I have mig hos jer? E aí manda registrar. É a única vez que eu vi Jesus pedir para registrar a grandeza do ato daquela mulher, porque ela viveu intensamente aquele momento presente. Ela estava diante do Messias, do enviado de Deus. Og så bad Jesus dem om at registrere det, og det er det eneste tidspunkt, man, man har notits om, at han registrerer det øjeblik, fordi det var så stort, at selv en kvinde, der levede fuldstændig i det øjeblik, mens hun sad der, at øh, äh, ja, então vamos fazer um pequeno intervalo agora, de 10 a 15 minutos, e em seguida a gente retorna, tá bom? Så har vi en lille no nu. 10 minutter, et kvarter, og så Obrigado.